Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 18, 1966 Inordinahang pari ng Congregation of the Most Holy Redeemer ang nooy si Father Emmanuel Cabahar. Matapos ang ordinasyon, naging propesor din siya sa Moral Theology sa Regional Seminary Orimase sa Davao. Nagsilbi din siyang superior sa Redemptorist community sa Iligan. Pinamunuan din niya ang buong Redemptorist itinerant community sa buong riyon ng Mindanao. Naging miyembro din siya ng General Council of the Redemptorist sa Roma. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多多哦。